Մատաղիսի ձկնաբուծարանում արդեն տեղադրվել է առաջին ձկնկիթը։ Հակառակորդ շարունակում է խախտել հրադադարի ռեժիմը։ Այսօր անցկացվել շփման գծի պլանային դիտարկում։ Եվրախորհրդի նախագահը Բաքվում հայտարարել է, որ իր ղեկավարած կառույցն աջակցում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի գործընթացին։ Հանրապետությունում շարունակվում է ամառային զորակոչը։ Մեր տրանսպորտային քաղաքականությունը վերանայման կարիք ունի։ Կյանքից հեռացել է Արցախի վաստակավոր նկարիչ Սամվել Գաբրիելյանը։ Արցախցի մարզիկները բրոնզե մեդալներ են նվաճել։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ մասին, Ինչպես արդեն հաղորդել են Արցախի կառավարության աշխատակազմի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնից, վարչապետ Արայիկ Խարությունյանը հուլիսի 21-ին շվեյցարահայ գործարար Վարդան Սերմակեշի հետ այցելել է Մարտակերտի շրջան եւ ցանոթացել տնտեսական մի շարք խոշոր ծրագրերի ընթացքին։ Թրղե գետի վրա կառուցված եւ վերջին օրերին գործարկված Թրղե 3 5 մեգավատ հզորության փոքր հեկի պայմաններին ցանոթանալով վարչապետը գոհունակություն է հայտնել կատարված աշխատանքի վերաբերյալ։ Այս նոր փոքր հեկը կհամարեի մեր հերթական ձեռքբերումն Արցախի էներգետիկ ինքնաբավության աստիճանը բարձրացնելու ճանապարհին։ Ողջունելի է, որ մասնավոր հատվածը մեծապես ընդգրկված է այդ ռազմավարական գործում։ Դրա վառ օրինակը Վարդան Սերմաքեշի նշանակալի մասնակցությունն է Արցախ հեկ բաց բաժնետիրական ընկերությունում, ասել է Արայիկ Խարությունյանը։ Կառավարության ղեկավարն այցելել է նաև Մատաղիսում գործող Սև Խավիարի արտադրամաս, որը հիմնվել է շվեյցարահար գործարարի ներդրումով։ Ընկերության պատասխանատուները վարչապետին ու սեփականատիրորն են ներկայացրել կատարված աշխատանքը եւ հետագա ծրագրերը։ Ըստ նրանց շաբաթներ առաջ տեղադրվել է առաջին ձկնկիթը, մոտ 3 տարի անց վաճառքի կհանվեն ձկան, իսկ 5 տարի հետո Սև Խավիարի առաջին խմբականակները։ Կառավարության ուշադրությունը սևեռված է առաջնահերթորեն սահմանամերձ բնակավայրերի զարգացման վրա։ Դրա ապացույցներից մեկն այս հավակնոտ ծրագիրն է, որը ոչ միայն ապահովելու է բազմաթիվ աշխատատեղեր, հատկապես շրջակա գյուղերի բնակիչների համար, այլ նաև դառնալու է Արցախի տնտեսության շարժիչ ծրագրերից մեկը։ Մենք միշտ պատրաստ ենք առավելագույն աջակցություն ցուցաբերել նմանատիպ ձեռնարկումներին, առավել եւս որ այն օտարերկրյա ներդրման արդյունք է, նշել է վարչապետը։ Արայիկ Հարությունյանը շրջայց է կատարել նաև սահմանամերձ Թալիշի դաշտերում, որտեղ գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամն արդի տեխնոլոգիաներով մշակում է գառնանացան մի շարք մշակաբույսեր։ Վարչապետը գյուղատնտեսության ոլորտի պատասխանատուների հետ տեղում քննարկել է հիմնադրամի ծրագրի ընթացքին վերաբերող որոշ հարցեր, տալով համապատասխան հանձնարարականներ դրա արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ։ Հուլիսի 21-ի ողջ օրվա ընթացքում Ադրբեջանի զինուժը շարունակել է ինտենսիվորեն խախտել հրադադարի պահպանման ռեժիմը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ ծորքերի շփման գծի ողջ երկայնքով։ Պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների համաձայն նշված ժամանակահատվածում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 160 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրացքային եւ հրետանային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 1600 գրակոց, այդ թվում 60 մմ-անոց mm ականանետերից 123 արկ, RPG 7 տիպի նռնականետերից 3 արկ եւ խոշոր դրամաչափի գնդացրային միջոցներից ավելի քան 140 գրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը դիմել են պատասխան գործողությունների ինչի հետևանքով հակառակորդի նախարարցագործությունները լրացվել են։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, որ Արցախի բանակը տիրապետում է իրադրությանը եւ իրավիճակի ցանկացած զարգացման դեպքում պատրաստ է անհամաչափ ու պատշիճ գործողությունների։ Հուլիսի 22-ին ԼՂՀ իշխանությունների հետ ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն ԵԱՀԿ առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղի արևելան ուղությամբ։ Դիտարկումն անցել է նախատեսված ժամանակացույցի։ Կրակի դադարեցման ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Դիտարկման առաքելությանը Ղարաբաղյան կողմից ուղեկցել են ԼՂՀ արտաքին գործերի նախարարության եւ պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները։ Ղարաբաղյան հակամարտության ղեկավարումը պետք է մեր գործնեայության առաջնահերթությունը դառնա։ Ինչպես հաղորդում է ադրբեջանական ապագործակալությունը, այս մասին հայտարարել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ։ Տուսկի խոսքով Եվրամիությունը պաշտպանում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունն ու անկախությունը։ Մենք հույս ունենք, որ մոտ ժամանակներս Ղարաբաղյան հակամարտությունը կգտնի իր լուծումը։ Մենք ուզում ենք այդ հակամարտությունը կարգավորել խաղաղ ճանապարհով։ Հակամարտության կարգավորումը պետք է մեր գործունեության առաջնահերթությունը դառնա։ Մենք աջակցում ենք ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի գործընթացը ընդգծել է Տուսկը։ Քաշաթաղի շրջանի երիտասարդները գնում են բանակում ծառայելու։ Հերրախոսակապով հաղորդում է մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Ըրքոյանը։ Քաշաթաղի շրջանի դինկոմիսարիատի մոտ արշալ մարդաշատ էր։ Հերթական զորակոչն է եւ շրջանի տարբեր բնակավայրից եկել են զինվորացու տղաները, հարազատների, ընկերների, բարեկամների ուղեկցությամբ։ Զորակոչային բաժնի պետ ավակ լեյտենանտ Հովանես Բայացյանը, ով նոր է նշանակվել այս պաշտոնում, զրուցում է զորակոչիկների հետ եւս մեկ անգամ ստուգում փաստաթղթերը։ Զորակոչիկների ծնողները լրացնում են արծաթերթիկը, որն այս տարի է գիրառվում։ Արայի Կորդուբեկյանը Սոնասար համայնքից է։ Անցած տարի են բնակություն հաստատել այստեղ։ Բազմազավակ ընտանիքի ավակ որդին է։ Կրծեր 4 եղբայրները հետո փոխարինեն իրեն։ Մարտական են տրամադրված ասած Արայիկը։ Պարկը հայրենիքան դեպի կատարեն իսկական զինվորի պես։ Սարիկ Մնացականյանն Արտակ Ասոյանը Բերձորից են, նույն դասարանցիներ, ասացին, միևնույն է թե ինչ զորամասում կծառայեն։ Բոլոր տղաները ներկայացան զորակոչի բաժին, դրաստեցին փաստաթղթերը։ Նորակոչիկները լսեցին զինկոմ մայոր Ստեփան Օհանջանյանի խորհուրդներն ու օրդորները։ Ով հետաքրքրվեց, արդյոք տղաները որևէ խնդիր ուզող արժունեն։ Տղաների պատասխանը մեկն էր՝ պատրաստ ենք ծառայել հայրենիքին։ Երկու տարի դուք եք պաշտպանելու հող այրենին։ Ուրեմն պետք է լինեք արկապահ, արի, ենթարկվեք հրամանատարների հրամաներին, իսկ զորամասումը դերքերում միմյանց հետ եղեք հարազատի եղբոր պես։ Շարունակեց խոսքը զինկոմը եւ բարի երբ մաղթեց տղաներին։ Տարիների սովորույթ է, որ մինչև ավակական հասնելը զորակոչիներն աչելում են Բեզորի Սուրբ Համբարձման եկեղեցի Մոնվարում։ Այս անգամ էլ տղաներն ու հարազատները եկեղեցու կամանների տակ Մոնվարեցին։ Հաջորդ ուխտավայրը, որ այցելեցին զորակոչները, Բերձորի Արցախյան գոյամարտի հերոսների նվիրված հուշամալերն է, որտեղ արգանքի տուրտ մատուցեցին եւ այստեղի շարժվեցին դեպի հավաքակայան։ Շրջակազմի ղեկավարի տեղակալ Արտուշ Մխիթարյանը ողջունելով զորակոչիկերին ասաց. «Յուրաքանչյուր հայ տղայի համար պատիվ է ծառայել ազգային բանակում, դառնալ հայրենիքի պաշտպան։ Ձեզ տրված է այդ հնարավորությունը, մաղթում եմ բարին» մոռանաք, որ տանը ձեզ սպասող ծնողներ, քույր ու եղբայր հարազատներ կան։ Իրենց թորանը Գոր Հարությունյանին բանակ էին ուղարկում Ձորապի գյուղական համակի ղեկավար Սուրիկ Արուշյանը եւ կինը։ Սակաբերդի միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Տիկին Ռիման։ Ուրախ ենք, որ նման թոր ունենք եւ ուղարկում ենք բանակ, ասաց Տիկին Ռիման եւ իր մայրական օրհնանքը տվեց բոլոր Ձորակոչիկներին մեկնեցին տղաները, հավատով, որ երկու տարի անցնում կնկան ավելի առնականացած, առողջ եւ ամենակարևորը՝ բարձրեն պահելու հայ զինվորի քաշաթաղսու պատիվը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Արցախի տրանսպորտային քաղաքականությունը վերանայման կարիք ունի։ Բելլա Լալայանի անդրադարձը։ Կառավարության կառուցվածքում ամենախոշոր կառավարման մարմինը էկոնոմիկայի նախարարությունն է, որի մեջ ընդգրկվել են նաև նախկին արտադրական թակառուցվածքների ստորաբաժանումների մեծ մասը, այդ թվում նաև տրանսպորտի տեսչությունը։ Գերատեսչության ստորաբաժանումներում այսօր առաջին փոփոխությունն է իրականացվել։ Կենտրոնական ավտոկայան Փակբաժնի տիրական ընկերության նորանշանակ տնորեն ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետ Լևոն Գաբրելյանին ընկերության աշխատակազմին է ներկայացրել էկոնոմիկայի նախարար Անդրանիկ Խաչատրյանը։ Տրանսպորտ նակավարում դեռ չի հաջողվում իրականացնել այն բարեփոխումները, ինչի մասին ժամանակ են խոսալու, սկսած այդ կառնավոր ուղևորափոխադրումներից, միջհամայնքային, միջ շրջանային, միջպետական եւ այլ եւ այլ կա բազմաթիվ խնդիրներ։ Կան հստակ խնդիրներ, որոնք պահանջում են հստակ անելիքներ, անթույլատրելի է, որ կենտրոնական ավտոկայանը աշխատի վնասով, ասել է նախարարը։ Պետք է հնարավորինս կարճ ժամկետում շտկել իրավիճակը։ Նախարարը նաև ընդգծել է, որ բարեփոխումները ծավալվելու են գերատեսչության բոլոր ենթակառուցվածքներում։ Նշենք, ենք, որ նախարարի մեկ այլ հրամանով ավտոկայան փակ բաժնետիրական ընկերության նախկին տնօրեն Տիգրան Թևոսյանը կզբաղեցնի էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալի պաշտոնը։ Հիշեցնենք, որ նախքան կառուցվածքային փոփոխությունը կառավարության վերջին նիստերից մեկի ժամանակ վարչապետ Արա Հարությունյանը խիստ քննադատության է ենթարկել տրանսպորտի ոլորտում արկա իրավիճակը եւ նշել, որ տրանսպորտային քաղաքականությունը վերանայման կարիք ունի։ Բելլալալայան այսօր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարությունը խորքը սկիզով տեղեկացնում է, որ այսօր ցաներ հիվանդության հետևանքով կյանքից հեռացել է Արցախի Հանրապետության վաստակավոր նկարիչ Սամվել Գաբրիելյանը։ Սամվել Գուրգենի Գաբրելյանը ծնվել է 1951 թվականի ապրիլի 3-ին Արցախի Սզնեկ գյուղում։ 1969-ից 73 թվականներին սովորել է Երևանի Թերլեմեզյանի անվան Գեղարվեստի ուսումնարանի, 1973-ից 79 թվականներին Երևանի Գեղարվեստաթատերական ինստիտուտի գեղանկարի բաժնում։ Մասնակցել է բազմաթիվ հանրապետական եւ համամիութենական ցուցահանդեսների։ 1983 թվականից ԽՍՀՄ նկարիչների միության անդամ էր։ 2007 թվականից ԼՂՀ-ում գործող Գամարտ Արցախի նկարիչների միջազգային միության հիմնադիրներից էր ու նախագահը։ Սամվել Գաբրելյանը ԼՂՀ Եղիշեի անվան պետական մրցանակի կրկնակի դափնեկիր էր։ 2011 թվականին Հանրապետության նախագահի հրամանագրով նրան շնորհվել է ԼՂՀ վաստակավոր նկարչի կոչում։ Դասավանդել է Շուշուի Գյուրջյանի անվան Կիրառական արվեստի ինստիտուտում եւ Աստղաշենի արվեստի դպրոցում։ Սամվել Գաբրելյանը ճանաչված էր որպես գեղանկարի մեծ վարպետ եւ իր գործի անմնացորդ նվիրյալ։ Նա մեծ հեղինակություն էր վայելում արվեստագետների եւ ընդհանրապես մտավորականության շրջանում։ 1993 թվականից սկսած բազմաթիվ խմբային եւ անհատական ցուցահանդեսներ է ունեցել ԱՄՆ-ում, Անգլիայում, Իտալիայում, Գերմանիայում, Հունաստանում, Կիպրոսում, Ֆինլանդիայում, Եգիպտոսում, Լիբանանում, Արաբական Միացյալ Էմիրություններում, Բրազիլիայում եւ այլ երկրներում։ Նրա հազարից ավելի ստեղծագործություններ տեղ են գտել արտասահմանյան մասնավոր հավաքածուներում։ Նա 2013-ին Շուշիում բացված Կերպարվեստի պետական թանգարանի նվիրատուներից է։ ԼՂՀ մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարությունը սկում է Սամվել Գաբրիելյանի անժամանակ մահը եւ իր զորակցությունը հայտնում հանգուցյալի հարազատներին ու ընկերներին։ Մարզասերների համար Հուլիսի 17-ից 22-ը Պեկինում կայացած կունգ-ֆուի աշխարհի առաջնությանը մասնակցած Արցախցի մարզիկները բրոնզե մեդալներ են նվաճել։ Ըստ միջազգային կարգի սպորտի վարպետ ԼՂՀ Ուշուի ֆեդերացիայի գլխավոր մարզիչ Դավիթ Գրիգորյանի կունգֆուի աշխարհի առաջնությանը, որին մասնակցել են մարզիկներ ավելի քան 80 երկրից, Արցախցի մարզիկներ Վարդգես Մանասյանը, Հայկ Խաչյանը եւ Հայկ Գասպարյանը երրորդ պատվավոր հորիզոնականն են զբաղեցրել, արժանանալով բրոնզե մեդալների։ Նշենք նաև, որ Արցախցի Վերոհիշյան մարզիկներն այս տարի դարձել են Հայաստանի կունգ ֆուսանդայի առաջնության հաղթողներ ինչն էլ առիթ էր հանդիսացել, որպեսզի նրանք հravirven մասնակցելու կունգֆուի աշխարհի Պեկինյան առաջնությանը։ Բարսելոնայում ավարտված Open մրցաշարում գերազանց արդյունքի են հասել Հայաստանը ներկայացնող շախմատիստներ Կարեն Գրիգորյանը եւ Տիգրան Պետրոսյանը։ Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիայի փոխանցմամբ Գրիգորյանը 9 հնարավորից վաստակել է 7.5 միավոր եւ բաժանելով Առաջին-երկրորդ տեղերը լրացուցիչ ցուցանիշներով արժանացել երկրորդ մրցանակին, իսկ Պետրոսյանը 7 միավորով զբաղեցրել է 4-րդ հորիզոնականը։ Մրցաշարում հանդես էր գալիս նաև մեր մեկ այլ հայ ներկայացուցիչ՝ Տիգրան Հարությունյանը, որը վաստակած 6 միավորով գրավել է 14-րդ տեղը։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական ամպամածություն։ Առանց ստեղումների եղանակ վարկյանում 5-ից 10 մետր արագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 10-ից 15, ցերեկը 25-ից 30 աստիճան։ Տակություն։ թվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպառված է